для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Аб чым толькі не перадумае жывы чалавек. Розныя думкі з'яўляюцца ў Сашы нават самыя страшныя. Аднойчы яна падумала, што калі не дай Божа з Пецем што здарыцца, Уладзімір Іванович безумоўна пасватаецца да яе, а Поля і Данік памогуць пераканаць, што толькі з ім яна знойдзе сваё другое шчасце. І ў той міг яна ўзненавідзела яго. Ёй здалося, што... Ён жадае пецевай смерці. Некалькі дзён Саша глядзела на яго як на ворага. Потым зразумела, што гэта недарэчна, што брыдка гэтак думаць пра такога чалавека як Лялькевіч. Яна ўспомніла, як ён разам з імі гараваў пад цішку, як потым хадзіў за хворым данікам колькі сутак хвіліны не заснуў, бо данік хварыў цяжка і ў гарачцы ўсё рваўся забіць начальніка паліцэйскага атрада. Цяпер Дані качуняў, сунімаўся боль. Жыццё, як заўсёды няспыннае, дужае брала сваё. Саша ахвотна згадзілася ехаць у горад, хоць ведала, што паездка небяспечная. І ўпершыню тут у дарозе ёй стала прыемна ад думкі, што чалавек, які сядзіць побач, кахае яе. Яна зноў лёгка штурхнула яго плячом, ён не адсунуўся, а здзіўлена паглядзеў на яе. Саша усміхнулася. «Саша, Пра што вы думаеце, Владзімир Іванович? І я? Ён на хвіліну сумеўся. Пра вас. Пра мяне? Я думаю, што, можа, вам варта пераначаваць дзе-небудзь у іншым месцы. Чаму? Невядома, што там за канспірацыя, чаму яны самі змянілі месца нашага начлегу. Сафроновичу гэта не спадабалася. Чаму? Сяліцкі з нашай вёскі, таму яны палічылі, што будзе больш натуральна, калі мы заедзем да яго. Усё гэта так, безумоўна. Але навошта рызыкаваць дваім? У нас жа пропуск адзін. Раптам праверыць у мяне, як прыехала, з кім, з мужам, а дзе ён, чаму ў розных дамах начуем – і, не чакаючы ні яго пярэчанняў, ні яго згоды, катэгарычна сказала «не, будзем начаваць разам». Ён паглядзел на яе з удзячнасцю. хацелася сказаць у нейкія асаблівыя, надзвычай цёплыя сардэчныя словы, але ён не мог дазволіць сабе гэтага. Толькі ў знак удзячнасці пачаў даверліва расказваць аб планах стварэння ў горадзе шырокага партызанскага падпольля, аб дзейнасці якога пад нагамі акупантаў гарэла б зямля. Саша адчула гэты вялікі давер. Такія планы не кожнаму члену арганізацыі можна расказаць. Пры ўездзе ў горад іх затрымаў паліцэйскі пост, а праз нейкія 50 крокаў на відавоку паліцэйскіх праверылі немцы. Адзін з іх, пажылы з дабрадушным тварам вялікай рукой працоўнага чалавека, на якой, аднак, даўно сышлі мазалі, паляпа ў пабочках і цэбрах, відаць, разумеючы ў іх толк. «Гот, гот, э, хайм арбайт, хандэль!» Не вераць улады адна адной, сказаў Лялькевіч, калі ад'ехалі. Новабеліца не зрабіла на Сашу асаблівага ўражання, тут не было прыкметных змен, усё тая ж сумная доўгая вуліца, ні горад, ні вёска, якую яна не любіла, калі ёй студэнцы прыходзілася пехатою хадзіць дадому, да вайны трапіць на машыну было не так лёгка. Але калі яна убачыла ўзарваны бязлітасна знявечаны мост цераз раку, той мост, на які яны колькі разоў прыходзілі з пецем, сэрца яе сціснулася. Яна неяк адразу прыгадала, можа таму ёй так хацелася ехаць, што гэта горад, дзе прайшло яе юнацтва. Тры самыя цікавыя шчаслівыя гады, дзе нарадзілася іх з Пецем каханне. Тут ёй усё знаёма да драбніц, на многіх вуліцах кожная выбоіна на тротуары, і ўсё напамінае яго Петю. Через бетонный мост их не пустили. Поехали по интернациональной. Саша жахнулася. Як неподобный гэты город на той, який я наведала. Гэты был безлюдный, брудно заснежены, настороженный и знявечаны. Першие руины, першие спаленные домы, и кожный из них ранил яе. Повернули на ветреную улицу, и сердце яе заныло. Гэта была адна з вуліц, з якімі асабліва многа звязана ўспамінаў аб тых шчаслівых днях. Тут жыў на кватэры Петя, адгэтуль ён бегаў да яе на спатканні, тут пісаў свае доўгія пісьмы, дзённікі. Але як змянілася яна, знаёмая, родная вуліца. І тут многа будынкаў спалена, разбурана бомбамі. Хм! Ці цэлы дом, у якім ён жыў, ці цэлы... З прымхлівым страхам думала Саша. Вельмі хацелася, каб гэты дом стаяў цэлы, непашкоджаны, быццам ад гэтага залежаў лёс Петі. Дом быў спалены, і яна застагнала. Музыка вами, Саша?» – шептом спытаў Лялькевіч, убачыўшы, як яна змянілася з твару. Ей раптам стало соромна за тое, што там, за горадам, у яе быў такі ўзнёслы настрой, што яна паводзіла сябе як дзяўчынка, штурхала камісара, быццам заляцалася. Ёй здалося, што гэтым яна абразіла памяць Петі. «Памяць, памяць, чаму памяць?» – схамянулася, яна і прышаптала «нея». Не ён жывы, жывы, супакойцеся, Александра Фёдоровна, непапрасіва загадаў Лялькевіч. Тут жыў Петя, і дом згарэў. Многа дамоў згарэла, а людзі жывуць. Не будьце прымхлівыя, я разумею ўспаміны, але не забывайцеся. Яны выехалі к пераезду цераз чыгунку і іх зноў затрымалі. Тут Саша убачыла, як многа навокал немцаў, салдат, афіцэра, усе яны даўжэй, чым гэта звычайна робіцца ў горадзе, спынялі свае позіркі на іх. Адны глядзелі на фурманку з бочкамі і цэбрамі і на маладую пару, як на нейкае этнаграфічнае дзіва другія насмешліва трэцяе варожай падазрона. Афіцер загадаў патрулю праверыць пільна, ці няма чаго ў бочках і пад імі. Лялькевіч за час хваробы добра праштудзіраваў падручнік нямецкай мовы і цяпер многае разумеў. Саша ніколі не бачыла так многа ворагаў вакол сябе. У вёсцы яны былі наездамі, неяк адразу разбрыдаліся, а у хату заходзіла самае большае трое. А тут вунь іх колькі, У іх сіла, улада, Яна і Лялькевіч без зброі і бездапаможныя. На момант ёй зрабілася страшна. Але немец прачытаў пасведчанне, пропуск, які ім выдалі ў воласці, зноў такі зухвалай сказаў: « Хандель, гуд! Відаць, тым з іх, якія не ведалі ўсіх таямніц гітлеруўскай палітыкі, хацелася, каб жыццё на захопленай зямлі ўвайшло ў нейкую нармальную каляіну. Тады, магчыма, і яны адчувалі б сябе спакайней. У залінейным раёне разбурэнняў не было відаць, і часцей сустракаліся нашы людзі, бледныя з твару, бедна апранутыя, таропкі ў позірках і рухах. Саша не спадабаўся дом, дзе ім трэба было заначаваць і сустракацца з людзьмі, Яна, як і большасць даваенных студэнтаў, што выхоўваліся непрымірымымі да ўсялякай прыватнай уласнасці, не любіла гэтых дамоў з садамі і сабакамі, гаспадары якіх вельмі неахвотна пускалі іх студэнтаў на кватэру. Такі быў гэты дом. Вялікі, тры акны на вуліцу, стары, але па-гаспадарску дагледжаны з высокім парканам і мноствам садовых дрэў, апранутых густы іней. Але Саша крыху ведала гаспадара, рамана сяліцкага чалавека з іхняй вёскі, які пераехаў у горад гадоў 15 назад і ўвесь час працаваў на заводзе металістам. Лепш я наведала яго дачку, якая на год раней кончыла фельчарскае вучылішча. Ім доўга не адчынялі, і Саша ўбачыла, як гэта устрывожыла камісара. Нарэшце завала грукнула і ў брамцы з'явілася сама гаспадыня. Яна быццам не пазнала адразу Сашы, Доўга прыглядалася, потым пляснула далонямі: « А божачка! А ці не дачка хведара Траянавага? А пазнала, колькі год не бачыла, пазнала. Ой, вылітая маці, а мы з тваёй маткай у дзеўках разам гулялі, у адзін год замуж выходзілі. кавуля. Паначаваць у вас можна? Ой, а як жа гэта сваім людзям, ды нельга пераначаваць, ай. Заязджайце, заязджайце, калі ласка. Толькі, ой, у нас цэлую зіму вароты не адчыняліся, пайду паклічу старога. Раман! Гаспадыня гаварыла гучна на ўсю вуліцу, і Лялькевіч адразу павесялеў. Іграла яна сваю ролю ўмела, правільна. А э, э гэта чалавек твой? Чалавек, тётка Вуля. Ай, паў чалавека, пажартаваў Владзімир Іванавіч, показываючы на сваю нагу. Ой, дзякуй Богу, што жывы, <laughs> жывы заўсёды чалавек. Выйшаў гаспадар. Невысокі, хударлявы, з рудымі вусамі, якія тырчалі пікамі, надавалі яго твару нейкі злосны, натапыраны выгляд. Ён павітаўся без лішніх слоў і пачаў адчыняць вароты. У хаце, застаўшыся з Сашай, пакуль мужчыны даглядалі каня, Гаспадыня тяжко ўздыхнула і ў потайкі, вытираючы слёзы, сумна сказала. «А магіх няма, Сашачка. Ваня машыністам ездзіў недзе на поўначы, дык там і астаўся. І сям'я там. Дзе цяпер ездзіць, хто ведае?» Ліду у армію забралі ў першыя ж дні. А коля дзіця горкая, 16 гадкоў у апалчэнні запісаўся і адступіў з нашымі. Ай, усе на вайне усе, і мы бачыш, са старым ваюем, як умеем. Яна як бы спалохалася, што сказала лішне. Хутка, Узяла ад Сашы сала, бутэльку самагонкі, якую яны захапілі для гасцінцу, і пачала адразу ж збіраць на стол. Гаспадары лялькевіча мусьці бавіліся на двары. Змяркалася. У дамах насупраць шчыльна зачынялі аканіцы. Саша сядзела каля акна і разглядала сямейны фотоальбом. Шчаслівую гісторыю рабочай сям'і. Маладыя гаспадары, вясёлыя дзеці, хрэзбіны, вяселле старэйшага сына, першы унук – ніводнай фотакарткі, якая б сведчыла аб горы ці смутку. Альбом нагадваў яе ўласна нядаўняе шчасце, і яна, задумаўшыся, не пачула, як у дом прыйшлі людзі. Пачула чужы бас. А мы ідём, бачым след саней. Хадзем, кажу, браток, можа, самагоначкі з вёскі прывезлі, пачастуюць. Саша, устрывожылася. Выпадкова зайшлі чужыя людзі і могуць перашкодзіць сустрэчы. Але ўбачыла чалавека, што першы ўвайшоў у пакоі супакоілася, бо адразу пазнала яго хоць ні разу ў жыцці не бачыла, пазнала па словах каваля. Шырокі закураны твар з дзіўна белымі брывамі, са шрамам на носе, некалі адскочыў кавалак гарачай падковы. Доўгія рукі з вузлаватымі чорнымі пальцамі. Кіраўнік падпольнай групы завода, дзе немцы рамантавалі танкі дрост. Саша не ведала ці гэта клічка, ці сапраўднае прозвішча. Таксама каваль, стары друг Алексея Сафроновича. Ён моўчкі асцярожна быццам вельмі кволую рэч паціснуў сашыну руку. За яго спіны выглянуў хлопец з круглым тварам, задзірыста кірпаносы з вожыкам бялявых валасоў. Ён наадварот паціснуў руку Сашы моцна, весела падміргнуў і так, як відаць заўсёды, калі знаёміўся з дзяўчатамі, назваў сябе: « Ці ма feio. Саша адразу вызначыла, што гэта адзін з тых вясёлых хлопцаў, якія маюць зайздросную прывабную здольнасць вельмі лёгка знаёміцца з людзьмі, асабліва з дзяўчатамі, і хутка заваёўваць агульную павагу і любоў. Ён, відаць, не ведаў ці не надта верыў, што Саша – жонка адказнага сувязнога бо пазней за сталом, сеўшы з ёй побач, спытаў шэптам: « Вы з атрада? А <clears throat> Не, э, з вёскі, у мяне грудное дзіця, адказала яна як бы апраўдваючыся чаму не ў атрадзе. Гэта яго расчаравала крыху. Дрозд убачыў сала на стале, асцярожна двумя пальцамі ўзяў скрыдэлік, пачціва паглядзеў, здыхнуў пах, не падносячы блізка да твару і гэтак жа асцярожна паклаў назад на талерку. Эх, ха, давно я сала не еў. Забыўся, як і пахне. І звярнуўся да Лялькевіча. Галадае народ, таварыш Пятро, Абрабавалі людзей паразіты. Эшалон за эшалонам гоняць у нямецчыну. Вы пагутарце, а я э, э, аканіцы зачыню, сказаў гаспадар і выйшаў. Дрозд і Лялькевіч селі на канапцы каля грубкі. Тимофей падсеў бліжэй да Сашы. Мабыць, стары падпольшчык кіўнуў на яе. Саша не прыкмеціла гэтага, даючы больш увагі вясёламу хлопцу, бо Лялькевіч сказаў: "Саша, наш таварыш, наша сувязная". Стары адкашляўся, як перад доўгім выступленнем, і пачаў дакладваць прыглушаным голасам амаль шэптам. Значыцца так, таварыш Пятро, такія справы. Аб нашай рабоце. Група патроху расце. Дзевяць чалавек маем ужо. На танках, якія праходзіць праз нашы руки немец не наваюе доўга да першага бою. Устанавілі сувязь з другімі групамі, з мясакамбінатам, з друкарняй, ці мог вось адтуль. Хлопцаў яго там хоць куды гэх, малайцы, баявыя. Вось бланачкі, якія штампуюць, Ён дастаў за пазухі пачак паперы перадаў лялькевічу. І вось той падаруначак таксама ад іх. Намацалі чалавека у картачным бюро. Стары настаўнік нямецкай мовы, але чалавек савецкі, наш. Правяраем. Вельмі ж нам трэба хлебныя картачкі уладзілі пару дзяўчат у шпіталь. Дэпо на сувязь не ідзе, хоць людзі там нашы ёсць адчуваем, нават ведаем некаторых. Вельмі ж лютая чыгуначная хова. Вока не спускае на кожным рагу гітлераўскі пёс, на кожнай стрэлцы па сабаку. Кажуць, у оршы нашы моцна, падкузьмілі іх. Ды і на другіх вузлах чуваць не спяць хлопцы. Адным словам, сувязь з чыгуначнікамі мы наладзім. Так і перадайце. Ужо маем за каго зачапіцца. Цяпер такая справа, таварыш Пятро. У горадзе з'явіўся партызанскі прадстаўнік. Ці вядома вам пра гэта, пра тое, што з'явіўся партызанскі прадстаўнік? Не, невядома. Але сувязныя заўсёды могуць быць. Атраду вакол горада многа і кожны можа мець сувязь са сваімі людзьмі з той ці іншай групай. Правільна. Атрадаў многа. І сувязныя бываюць, гэта мы ведаем. Але я так разумею, што кіраваць усёй работай у горадзе павінны з нейкага аднаго месца. Кіруе і будзе кіраваць гарком партыі. Мы, наш атрад, маем заданне гаркома па сувязі з горадам. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.